Abagalasiya esura ya mukaga Barumnabange ko muntu aragwa muntambara inywa bari kuwabulwa moyo mumwabuzo bufura Murayeri nanayinywe mutakurengesibwa mujunangane mubeni kwa mwikya mutete kali ya Kristo ko muntu arayerenga kuba muntu wo mugasho okwataina kwali na yebeya. buli muntu naragirwa kweramura emigirireye aukara abainenshonga yokwetutumura ayetutumura muri bwenene wenka atetutumurira ali mutayiwe nobona buli muntu aliragirwa kwetwalira mugugugwe omwegesibwa wekigambo kya ruwanga ajunise omwegesa webyebyona mutakurembwa ruwangata shekererwa akubekyo omuntu abiba nikyashuba akagesha alibibebyo bunyama aligesha bujunde bwabwo kyonka libiba moyo alimugesha mobulora obutali wao okukora kulungi kutatusinda enshonga kati tananukirwe olwe kirumo kirigoba twagesha awo kiti walatu ina bushango abantu bona tubakorere kurungi nabo kukirawo abo tulibo mutungo gumo mukwikiriza mubono kwenyu gutezo ndi kubandikira no mukono zirizi yangu Aho abari kwetungunika rwenshonga yebinyamubiri nibo bali kubagimba kamutayirirwa nibakora batyo enshonga nibanga batakugengezebwa arwo musaraba gwa Kristo nanguna bali kutairirwa tebali kuikia mateka bonene nibagonza kubatairi bashube babakoreze arwo kubatairi kyonkalinye nikikabule kwetungunika senanyebuge omusaraba gwo mukama wetu Yesu Kristo arwenshonga yo msalabogo nyombwange ensingi bonanke ya mfireo kandi nanye nkagifa kwaba kutairirwa anga kutatairirwa atikigamu ekikulu omuntu kuinduka kitondwe kiya kandi bona iyo Israeli ya ruwanga abali kukwate itekeri batungwe mirembe bagirirwe no buganyize kwemambwenu omuntu noma atakunyita kubi alwenshonga nyine nkojuza Yesu amubiri gwange barumunabanga omugisha gwa mukama waitu Yesu Kristo gube na inywe amina